بسم الله الرحمن الرحیم رسیده بودیم به بحث التقسیم شماره هم از محسنات معنوی التقسیم هو اما و اقسام شیء تقسیم یا کامل ذکر کردن اقسام یک چیز مثلا من میگم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است دیگه نوع دیگه ای نداره تمام اقسامش رو چکار کردم؟ ذکر کردم نحو قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي من میدانم علم امروز رو و دیروز رو که قبل از امروز بوده ولیکن از علم فردا خبر ندارم خب اینجا علم و به اعتبار زمان اومد چکارش کرد تقسیمش کرد یا علم حال امروز یا مال دیروز یا مال فردا تقسیمش دیگه از این قسم دیگه ای نداره بله پس اینجا هم در شرح آورده میگه علمو به اعتبار تعلقش به زمان چیکار کرده؟ تقسیمش کرده پس تقسیم یا به شکل استیفا و کامل اقسام چیز ذکر بشه و اما ادامه بحث ذکر متعدد و ارجاع ما لكل الیه على التعیین یا اینکه چند چیز متعدد ذکر میشه چند چیز متعدد ذکر میشه و به شکل تعیین و مشخص آنچه که مرتبط به اون متعدده دوباره میاد چی میشه؟ بله, بله. بهش رجوع میشه بازگشت میشه که قوله مانند این بیت ولا يقيم على ضيم يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد میگه نمی ایستد بر ستم ستمی که اراده شده است به آن جز دو تا زلیل الا الازلان جز دوتا زلیلتر مصنای الاذل لا يخرجن ال... لا يخرجن الاعز منها الاذل این مصنایش پس تحمل نمی کند بر ستمی که براش اراده شده است جز دو زلیل یکی چارپای محله و دیگری میخ دیگری چی؟ میخ خب اینا رو اومد چکارشون کرد؟ ذکرشون کرد حالا در بیت بعدی و ارجاع ما لکل الیه على التعین به شکل تعیین هر یکی از اینا مسائلشون رو بهشون چکار میکنه؟ ربط میده ارجاع میده هذا آه، داره تعین میکنه هذا على الخصف مربوط برمته میگه این یکی یعنی ایر حی یعنی این چارپا این یکی بر گشنگی بسته شده است با تناب پوسیدهش با تمام ستمی که هست تحمل میکنه با تناب ریسمان پوسیدهش بر گشنگی چی شده؟ خصف نگه داشتن حیوانو بدون علف هم خصف میگن مال شما چی نوشته؟ شیاط والخصف النقیصه والاذلال تحمیل انسان ما یقرا و حبس دام بلا علف والخصف النقیص تکیر از وقت خیلی تبدیل به ذلت با ریسمان فرسوده بسته شده است بله حی همون قبیله رو میگن همون طایفه رو میگن محله رو میگند پس تحمل نمی کند بر ستمی که بهش خواسته شده است جز دو تا زلیل یکی حیوان یا خر امون قبیله و محله و دیگری میخ این یکی بر گشنگی بسته شده است به ریسمان پوسیدش و, و اون یکی دیگر یعنی میخ جو سرش شکسته میشه یعنی بر سر ضربه میخوره فلا یرثی له احد اما کسی براش مرسیه نمیخوره دل سوزی نمیکنه پس اومد متعدد تا چیز متعدد رو ذکر کرد بعدا توضیح هر یکی رو براش چکار کرد ارجاع به شکل تعیین به شکل و اما ذکر احوال شیء مضافا الى کل منها ما یلیق به و یا اینکه هنوز بحث تقسیم و یا اینکه ذکر کردن حالات چیزی حالات یک چیز و نسبت بدهد به هر یکی از اونها انتراک که بهش براش لایقه براش یه شایسته هست که قوله ماننده حالا دقت کن برای هر یکی از اونا اون چرا که لایقه بهش چی میده؟ نسبتش میده که قولی سأطلب حقی بالقنا و مشایخن كأنهم من طول ما التثموا مردوا ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا اد بله خب اینجا دقتی داشته باش میگه که طلب خواهم, طلب خواهم کرد حقم را به وسیله نیزه ها و به وسیله دیگه چی؟ مشایخ پیرمرد ها به وسیله چی؟ ها گویی از طول آنچه که دهانهای خود را بسته اند به قول خودمون دپوکه زده اند به فارسی چی میشه؟ خلاصه با لوگ سر و دهان خودشون چیکار میپوشونند میگه گویی که از طول آنچه که این دپوکه زده اند چهره خودشون رو پوشیده اند نوجوان بدون ریش هستند یعنی این ها حالا دیگه داره حالاتشون رو ذکر میکنه و هر آنچه را که براشون شایسته هست فقال اذا لاقو میگه اینها سنگین هستند زمانی که با دشمن ملاقات بکنند این مردها اون حملهشون سنگینه خفاف اذا دعو زمانی که دعوت داده بشند سبکن فورا اجابت میگند کثیر اذا شدو زیاد هستند زمان حمله کردن زمانی که حمله میکنند قلیل اذا عدو اما زمانی که شمارده بشن تعدادشون چیه کمه این هم از تقسیم بود پس سه حالت از تقسیم اومد چکار کرد یا تمام اقسامش رو ذکر کرد یا چند چیز متعدد رو ذکر کرد بعدا مسائلی که مرتبط به اونا بودن بهشون ارجاع داد یا این نه احوال یه چیزی رو با آنچه که شایستش بود چیکار کرد؟ ذکر کرد شانزه الطی و النشر طی به معنی پیچیدن یوم در قرآن اومده نتوست چی؟ نتوست سماع کطی سجل للكتب شما حافظی بخونش نه؟ یوم نتوست سماع کطی سجل للكتب بله موقعی که آسمان ها رو میپیچونیم اینجا هم اومده الطی و نشر طی یعنی پیچوندن نشر یعنی باز کردن نشر یعنی چی؟ اتفاقا خیلی اسم قشنگی رو این اصطلاح گذاشتن عملا همینطورا ابتدا مثلا میاد چند چیز رو نام میبره بعدا میاد اونا رو چکار میکنه توضیح میده هو و والنشر هو ذكر متعدد على التفصيل او الاجمال طی و شما چند چیز متعدد یا تفصیلا یا اجمالا میای ذکر میکنی ثم ذکر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعين. سپس ذکر میشه هر آنچه که برای اون هست سپس اون توضیحشون ذکر میشه بدون تعیین بدون چی؟ تعیین نمیشه که این توضیح مال کدوم یکیه بله اعتمادا على فهم السامع چرا تعیین نمیشه به خاطر اعتماد بر فهم شنونده که قوله تعالی مانند این آیه کریمه جعل لكم الليل و قرار داد برای شما شب و روز را لتسکنوا فیه لتسکنوا فیه تا در آن سکونت کنید در کدوم یکی در کدوم سکونت کنید در شب ولتبتغوا من فضله و تا بخواهید از فضل خدا در کدوم یکی روز پس ابتدا اومد شب و روز و ذکر کرد بعدا اومد توضیحاتی برای این آورد که تا در شب سکونت کنید و در روز کجا امیر کجا امیر همده امیر بگو من الان درس آنه بعد یا خو. خب فسکون راجع الى اللیل سکونت و آرامش برمیگرده به شب و الابتغاء راجع الى النهار و خاصا و تلاش کردن باز میگرده چی؟ به روز اینو میگن تیو نشر و الشاعر قول شاعر مثال دیگر مثال دیگر آورده ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر مثال دیگه ايه طی و نشر یا به قول خودمون لف و نشر که البته اینجا کتاب مختصر بحث کرده لف و نشر مرتب و مشوش وجود داره خب این یکی که خودمون مثال شد نگاه کردیم ببینیم چی بود این مرتب بود چون اول شب و آورد بعدا روز و بعدا گفت لتسکنو فیه به شب برمیگرده با بله. بله. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى و ابو اسحاق و القمر سه چیز هستن که دنیا روشن میشه با شادابی اونا با زیبایی اونا یکی خورشید چاشتگاهه دیگری ابو اسحاق و دیگری هم چیه؟ قمره مثلا مثل یک مثال خودمون درست میکنیم ساخت برای شما کتابخانه را و مسجد را تا عبادت کنید و درس بخوانید ها متوجه شدی ولی من مشوشش کردم اینجا یعنی اگر مثلا بگم کتابخانه درست شده و مسجد درست شده تا درس بخوانید و عبادت بکنید اون موقع میشه چی؟ مرتب پس طی و یا همون لف و نشر چیز خیلی ساده ای هست چیز خیلی در شما ابتدا چند چیز رو ذکر میکنی بعدا میایی و مسائل مربوط به اونو بدون تعیید ذکر میکنی مثلا میگید قلم و شمشیر و کتاب خب همون مثال رو بخون نفس مشابهش مثال یا متبیض وجوه و تسود وجود. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا عذاب القدر وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وفي فضله درست بس كزيادة زيادة لا خلاف مرتب بروز نبات أنجلي أرجمند بشمشير وخنجات بغرز وكمان بريد ودريد وشكست شکست و ببست یعنی راسه و سینو و با بله همین مثالی که آورده اینجا به روز نبرد آن یل ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کمند خب اینجا شمشیر و خنجر و گرز و کمند رو ذکر کرده بعدا میاد اینو نشر میکنه برید یعنی با شمشیر چکار کرد برید و درید با خنجر و شکست با گرز و ببست با بله سیاد مثال در ادبیات فارسی ارسال المثل هفدهمین آرایهی که میخونیم ارسال مثل هست ارسال المثل والكلام الجامع هو أن يؤتى بكلام صالح لأن يتمثل به في مواطن كثيرة والفرق بينهما أن الأول يكون يكون بعض بيت يا ببعض بيت فرقی نمیکنه که قوله لیس التکحل فی العینین کالکحل خب ارسال مثل و کلام جامع میگه این هست که سخنی آورده بشه که کلامی آورده بشه که صلاحیت اینو داشته باشه که در جاهای مختلف به عنوان مثال به عنوان مثل به عنوان ضرب المثل ذکر بشه والفرق بينهما وفرق بين إن دوتا يعني بين ارسال مثل وكلام الجامع ها إن هسك أولي يعني ارسال مثل يكون بعض بيت با قسمتی از يك بيت انجام میگیره مانند ليس التكحل في العينين کالکحلی یا کلکحلی سرمه زدن سرمه زدن غیر طبیعی در دو چشم مانند سرمه طبیعی نیست مانند سیاهی اصلی چشم نیست, خب این هم مثالی از جاهای مختلف چی میشه؟ یک شخصی هست میاد با تکلف کاری رو انجام میده یک از طبیعتا اونو داره اینو مثال میزنن جاهای مختلف والثاني يكون بيتا كاملا اما دوفومي يعني كلام جامع بايك بيت كامل انجام ميجيره كقوله اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر این هم ضرب المثل شده الان ها این هم الان چه شده يعني موقعی حق بیاد اون چیز اصلی وحقيقه حقیقت باطل جميشه میشه نابود میشه از بين میره زمانی که بیاید موسی و بیاندازد اصارا براسی که باطل می شود سحر و ساحر این دیگه ارسال مثل دیگه واضحه هجده المبالغه المبالغه مبالغه چیه؟ مبالغه دیگه مشخصه میگه این شخص داره مبالغه میکنه در زبان خود میگه نه ولی در سه نوعه المبالغه هي ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو الضعف حدا يبعد أو يستحيل مبالغه ادعا كردن بالغ ادعایی که برسه ادعا کردن وصف در شدت بله ادعایی وصفش در شدت يا ظف آه فرقی نمیکنه در قوی بودن اون وصفشو به انتها برسه یا در ضعف اونو چکار کنه بگه این از بس ضعیفه که دیگه اصلا فرقی نمیکنه پس ادعا کردن رسیدن وصف در شدت یا در ضعف به اندازه و به سطحی که یا خیلی بعیده یا محاله یا بعیده یا محال باشه بگونه ای داره چیزو وصف میکنه که اون وصفش برسه به جایی که اون یا اون وصف محال باشه یا خیلی بعید باشه اینو میگن مبالغه و تنقسمو الى ثلاثه اقسام و مبالغه و خودش بر سه قسم تقسیم میشه یک تبلیغ نوع اولش تبلیغه این کان ذلك ممکنن عقلا و عادتا زمانی مبالغه رو بهش میگن تبلیغ که عقلا و عادتا اون چیز ممکن باشد عادتا و عقلا اون چیز چی باشه که قوله فی وصف فرس مانند قول شاعر در توصیف اسب اذا ما سابقت سابقت الريح فرت و القت في يد الريح ترابا زمانی که مسابقه بده با اون اسب باد فرار میکنه و در دست باد خاک میریزه یعنی ازش سبقت میگیره خب این عقلا و عادتا این ممکنه تو ممکنه یک چیزی از باد چیکار بکنه سبقت بگیره ولی این مبالغه ولی چیه مبالغه است دو و اغراق دومین نوع مبالغه اغراق کردنه دیگه از سطح بلیغ تبلیغ بالاتره و انکار ممکنن عقلا لا عادتا عقلا ممکنه اما عادتا همچین چیزی ممکن که قوله و نکرم جارنا ما دام فینا ما میهمان خودمون رو مادامی که در میان ما باشد اکرام میکنیم و نتبعه حیف ما مالا و در پی آن کرامت رو ادامه میدهیم هر جایی که برود هر جایی که برود این ماله هست ماله هست که الف اطلاق روش خب پس این که جای دیگه اونو کرامت رو در پیش بیارن در اتباعش بیارن این عقلا ممکن هست اما عادتا میگه نمیشه که شما جای دیگه هست و شما چیکارش کنی؟ بله سه و غلو این نوع مبالغه غلو کردنه غلو اونی رو میگن که این استحال عقلا و عادتا اگر محال بود هم عقلا و هم عادتا اون موقع چیه؟ غلوه که قوله مانند قول این شاعر تكاد قسيه من غير راب تمكن ها؟ تمكن تمكن حسبالي تمكن تمكن لا تكاد قسيه من غير راب تمكن في قلوبهم النبالة میگه نزدیک از کمالش بدون تیرانداز رام در اصل رامی هست که یاشته شده میگه نزدیک هست کمانش تیرش بدون تیرانداز قرار دهد تیرها رو در دلشون ببین این قصی جمع قوسه همون کمان بهش میگن چی بهش میگن؟ پس نزدیک هست برای غلوب میکنه نزدیک است که کمانش بدون تیرانداز تیرها رو در دلشون قرار بده اینقدر داره غلوف میکنه این دیگه ممکن نیست نه عادتا و نه عقلا چطور میشه ممکنه بدون تیرانداز خب نه مغایره رو بخونیم که 20 تا 20 چون مغایره یک خط فقط المغایره تو مغایره چه هست؟ پنشنبه آیده شد